بوك تو سبسي شتيرينايست سي بارفة หิมะสีขาว sneak เยเบลพระอาทิตย์สีเหลือง sonce je rumeno ส้มสีส้ม pomaranča je oranžna เชอรี่สีแดง češnja je rdeča ท้องฟ้าสีฟ้า nebo je modro หญ้าสีเขียว Trava je zelena. ดินสีน้ำตาล Zemlja je rjava. เมฆสีเทา Oblak je siv. ยางรถสีดำ Automobilske gume so črne. หิมะมีสีอะไร สีขาวคัคชโนบาร์โวอิมาสนิกเบโลพระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลืองคัคชโนบาร์โวอิมาสนเซรูเมโนส้มมีสีอะไร สีส้ม kakšno barvo ima pomaranča oranžno เชอรี่มีสีอะไร สีแดง kakšno barvo ima češnja rdečo ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า kakšno barvo ima nebo modro หญ้ามีสีอะไรสีเขียว Kakšno barvo ima trava? Zeleno. ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล Kakšno barvo ima zemlja? Rjavo. เมฆมีสีอะไร สีเทา Kakšno barvo ima oblak? sivo ยางรถมีสีอะไร สีด kakšno barvo imajo avtomobilske gume črno